Otca i Sina i Svetoga Duha, moci, sveti, sve monahinje, braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse. Danas na sveta crkva uvodi u veliku tajnu pobede, pobede ličnosti nad bezličijem, pobede duha nad telom, pobede radosti nad tugom, ljubavi nad mržnjom. Danas nam u ovaj vaskršnji dan Sveta Crkva ističe i u ovoj svetinji i u svima svetinja širom pravoslavne vaseljene. Ističe nam hrabre vojnike Hristove, oni koji su bili kao i mi nosili ljudsko telo, imali svoje nemoći, svoje slabosti, ali predali su ih gospodu ovaploćenom Bogu Isusu Hristu i postali svetionici crkve njegove, sudeonici tela njegovog i krvi njegove. Slavimo i spominjemo oce sedmoga Vaseljenskog sabora, onog poslednjeg velikog sabora crkve, kada su potvrđene sve one odluke otaca koje su kroz istoriju bile donošene i ona najvažnija i najsvežija rana na telu crkve nanesena od neprijatelja Božjih, od onih koji su više zavoleli svoj gordi i pokvareni um nego da poznaju svetlost istine Kristove. A istina se sastojala u poštovanju svetih ikona jer ko poštuje ikonu, govorili su oci, poštuje samoga Boga ovaploćenog, jer ko kaže da se ikona ne može oslikati, on negira da je Bog postao čovek, da je sišao u našu grehom natupljenu zemlju i oslobodio nas robstva, smrti, greha i đavola da je postao jedan od nas, vidljiv očima našim, a u tom vidljivom nosi pečat i sliku nevidljivog ikona koja je oslikana rukom, ona nosi pečat prvolika onoga koji je na njoj oslikan. I velika je borba bila u Hristovoj crkvi i to u doba kada je ona trebala najviše da procveta i to u samom centru hrišćanske vaseljene u Carigradu, odakle se taj požar raširio, pa su krečene crkve malane da se što više fresaka sakrije i uništi, pa su ikone spaljivane, bacane, ponižavane, I to od onih koji su se zvali sluge Hristove, mnogi pravoslavni sveštenici i episkopi, ali je opet istina pobedila uz veliko trpljenje, uz ne malo stradanje oni koji su se za istinu borili jer su znali da je negiranje ikone jednako negiranju ovaploćenja Božjeg i da onda gospod ostaje beskrajno daleko od nas, a ovako nam je blizu, možemo ga dodirnuti kao što su ga nekad dodirivali kad se kretao ka gradu Nainu, kad je susreo tu tužnu povrku majke udovice koja ispraća na večni počinak svog jedinca sina i neutešna rodbina, prijatelji, svi oni koji su svojim prisustvom pokušali da joj pruže malo utehe, ali je to bilo sve jalovo za bol majke udovice koja je pored muža izgubila i sina jedinca i ostala beskrajno sama i beskrajno tužna i kojoj može u tom trenutku reći ne plači. Činilo bi se da se igra sa njom ismeva, kako da ne plače i ko ne bi zaplakao u tom trenutku, pa i sami kamen bi, što bi se reklo, zaplakao. Ali onaj koji je upravo došao u svet da donese istinsku radost, on koji je sam život i izvor života, on je imao tu smelost da i kaže ne plači, jer je sam doneo život i išezla je smrt pred njegovim prisustvom. I on lako, jednostavno podiže sina, jedinca i svi se ispuniše radošću i uzvikivaše Bog pohodi narod svoj. Tako, braćo i sestre, i u našem životu Hristos je prisutan. I kada naša duša, ono najdraže što imamo, kada umre u gresima, u bogozaboravu, kada zaspije snom smrt, smrtnijem što kaže pesnik, tada dolazi gospod, jer on je i sada prisutan kao i nekada. Mi ga na ikonama gledamo sećajući se njegovog prisustva večnog i neprekidnog. I on prilazi našoj duši koju smo oplakali, za kojom već u, ne ni u, ni u, ni u žalosti, već u očajanju i nekom mrtvilu, uniniju, hodimo po ovom svetu, ali ako smognemo snage, jer plač nije slabost, već snaga, da zaplačemo nad sobom, da, da uvidimo svoju palost, svoju umrtljenost, svoju opasnost, jer ovaj život nije beskonačan, on će se brzo završiti, zato da zavapimo istinitom Bogu i on će doći i oživeti našu umrtvenu dušu, darovati joj istinsku živo, živ, istinski život, istinsku radost. Kako kažu u evanđelju, ustade dečak i progovori, tako će i naša duša dobiti slovesnost, dobiti smisao, imati šta da kaže, šta da prinese ovome svetu i ovoj crkvi, ako prvo sebe vaskrsnemo Božijom silom, Božijom blagodaću iz umrkenosti svoje, onda ćemo moći i tu blagodat da širimo kroz ovaj svet, da se radost Božja, koju je Gospod u ovom drugom evanđelju rekao da radost njegova bude u nama, a ona će biti samo ako spoznamo svoj greh što jeste početak duhovnog života i prinesemo ga Bogu nesumnjivom verom da će On, koji jeste sam ljubav i život, ali čeka naš prvi korak da nas vaskrsne i da nas ispuni tom istinitom radošću koju nam svet ne može dati. Ispunjuje radošću iz srca svih otaca Sedmog Vaseljenskog sabora, ispunjuje srce mlade, zlate, naše sa plemenkinje koja je takođe poznala Hristovu ljubava u to teško doba turskog ropstva za tu ljubav platila ovozemaljskim životom, ali dobila večni i nebeski i njeno ime je zlatnim slovima upisano u nebeskoj knjizi, da i nas hrabri, da i nas uverava da je živ Bog, i da se ne uplašimo i mi naših malih iskušenja, već da se gospodu predamo, gospodu Vaskrsitelju našem, kome neka je slava sa Ocem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amin. Amin.